ja està, ja ho encara. El magatzim de Cabiló Ràdio, un espai mensual d'actualitat i informació del poble de Sella. Sí, quan és la llum roja que està gravant. Què és la bascarada? Però no té bateria. <laughs> Sergio, s'ha quedat sense bateria. Eh, estem gravant. És lo que estic buscant. Espera, no remenes. Gravació d'informatiu. Uh, ara se jo. Li tira? Tira-li. A mi em la risa. <laughs> Vinga. Va. <coughs> ja? <laughs> ja. Com han pogut comprovar els ciutadans de Sella a través dels panells de la Caja de Ahorros del Mediterrani de la plaça Major, ja s'ha fet efectiva l'adjudicació d'aquesta caixa al Banc Sabadell. Ara per ara, la jugadic... La... Ara per ara, la integració podria tindre efectes sobre les condicions d'accés al finançament de les petites i mitjanes empreses valencianes. Això es deu a que ara hi haurà més intermediaris i més distància entre l'empresa, de naturalesa catalana, i que a Alacant no tenia pràcticament implantació, i les pimes. Uf, no, no, no, no, <laughs> no, no. Eh, pa, pa, pa, pa. És que to- torna a ser una frase ah, molt llarga. hòstia, les frases llarges em mate. Ah, a punt de que l'integració podria tindre efectes sobre les d'evitar de d'accés i de finançament de les petites Gràcies, i les Espia la frase, no? Fira en directe. <coughs> bueno, enganxem. A la de 3. Eh, entres directament tu. Sí, 3, 2... Ara per ara, l'adjudicació al Banc Sabadell no afecta en res als clients que tenen els seus ingressos en la caixa. Zero sub zero. La Mancomunitat de la Bonaigua està en procés de dissolució. La dissolució s'ha sol·licitat perquè els deutes dels municipis que la formen amb les empreses que s'encarreguen de serveis d'arrossegament des de 2007 Ui, això no està bé, no? <laughs> Però és que és molt llarga, això. Sí, és vale, que, és que el deute dels municipis que la formen amb les empreses que s'encarreguen dels serveis s'arrosseguen des de 2007. Té que afornar se això està clar. Però això està ja fa temps així, no? Eh? Ja han començat les obres als carrers Sant Vicent, de l'Olm, Sant Antoni i Annexes. Ja s'han acabat també les obres del parquet del Bolillo amb un pressupost... No, això està mal redactat que s'havien que s'han que s'havien que s'han que s'han que s'havien que s'havien que s'han executat amb un pressupost de 12.000 euros. No, perquè amb un pressupost de 12.000 euros... Pressupostades A... Pressupostades amb 12.000 euros, vale. Antònia la Gran Pérez, més coneguda com Antònia Concòria, ha sigut guardonada amb el Premi de Dones Emprenedores de Memba, ha rebut el premi en la segona gala comarcal celebrada el dia 23 de novembre a l'Auditori de la Nucia. L'objectiu de l'acte era donar visibilitat... L'objectiu... l'objectiu... l'objectiu... l'objectiu de l'acte era donar visibilitat i reconeixement a aquelles dones de tota la comarca que han treballat anònimament durant tota la seva vida. De manera solidària... Joder... <laughs> Los chetidos delante. <coughs> pollo! Pollo! Pollo! Això ho explica la presidenta de l'associació... Joder, tio, con l'associació. Vinga, última. L'objectiu de l'acte era donar visibilitat i reconeixement a aquelles dones de tota la comarca. Però escolteu, sabeu quina hora és? Són les, sí. són les 9 menys 20. Fins ací la informació del mes de desembre. Tornarem amb més notícies el mes que ve. Eh, introduccions. Eh, anem ara amb la secció d'entrevistes. Eh, el passat mes de febrer es va triar... De febrer? <laughs> Anem ara amb la secció d'entrevistes. El passat mes d'octubre es va triar la nova comissió de festes, que enguany està formada per gent molt jove. Ser... Joder. Sergio o Sergi? us dona igual? és que <clears throat> Ara sí. Anem ara amb la secció d'entrevistes. El passat mes d'octubre es va triar la nova comissió de festes, que enguany està formada per gent molt jove. La sellarda Antònia Concòria, Sergi Garcia, la metja de Sella, Regina Miralles, Antònia Alfardatxo. Pa, Passem ara a la secció dels esports, on Antonio Pérez i David Mas s'encarregaran de fer un repàs de l'actualitat esportiva del nostre poble, centrada sobretot en la pilota valenciana, que és l'esport més practicat pels cellardos. Bon dia, Antonio i David. Expliqueu-nos com van els esports per sella ara per ara. Bon dia, Laia. Hola, què tal? I per acabar, Pablo García es comenta l'agenda cultural del nostre poble. Per al... I per acabar, Bueno, espera un poc més de pausa, si no... I per acabar, Pablo García es comenta l'agenda cultural del nostre poble per a les properes setmanes. Endavant, Pablo. Tot això ha sigut el magazín informatiu del mes de desembre. Tornarem amb més informació el mes que ve. L'equip de Cabiró Ràdio esperem que us hagi agradat. Cuña pilota en la memòria. La pilota en la memòria. Cuña, pilota, tagarina. La pilota en tagarina. Prueba de eso número uno. Em, hasta Antonio les mans en la buchaca, buscándose el dinerés que la señora. ¿Están grabando? Estoy grabando. Estoy grabando. <laughs> un segundo. Va, venga, va. Grabando. Dona Paz, reportaje. ¿Ahora? Probando. Probando, probando. Uno, dos. Laia, Ahora, Ara, ara sí. Ahora ens sents més que abans. Ara sí. I si vos Tu diu que ho posen ahora Sí, sí, o, o, o, sí, això, això, això. Sí, perquè és una cosa més de... Entonces ara el volumen está en automático. Sí, yeah! 哇哇哇！